Eta kirolak eipagai gure jatean pilota Eh, am, eskubaloina, argauna eta lasterkaldier interesatuko gatzaizkie, baina hasiko gira erruk biarekin, demoraldia bukatua zaiela talde hori eh, al dugu, endaiak galdu baitu azken eh, partida, finalerdia, ogoi amasei berjoraken kontra, finalerdia jokatzen zen zermedar anjalen, federal eh, biko finalerdi hori, ez da joan ginekoa, beraz, behortan gelditzen zako ibilbidea, endaiari, ibilbide edera, federal bat batean hariko da eluden urtean, eta berzorakek du finala jokatuko, eta Charlotte Sorik batit sodier eh, endaiako jokolaria juntatu zuen, bar da? Ba, partidu biziki zaila guretzat, eh, hiru edola minuture moduan entxegu bat hartzen dugu, eta hori da, ama bof minuture moduan, ama zero iten zuen, Beraz, be, eh, partidu guzia egin dugu atletikan enfunduak errekuperatzen. Baina, ez dugu bukaeran eh, espero dugu. Baina, ez dugu egin behar dugu. Zangoz behar ditu maitea egunen eh, eh, egonen, eta partidu horrela egin behar dugu. Ez normala egin behar dugu. Lebi izan dute, ustartzeetan eta atusetan balo hibuziak izan dut eta atusetan izan dut uste. Egiazki, partidu zaila izan dugu. Egiazki, zaila izan Bon, hori aparte, hala ere, sasoin uh, edera induzie, final erdiraino joan ziste, bururatzeko urte urgentzat zer errango zinuke? Eh, sasoi biziki polita, eh, federal batera berri zigotzen gira, eh, eh, ia erran uh, galtze usularik erdi finaletan, bereti zaila da, bai, bai. titulua zorbildu ginen, e, bo, ikusten dugu badela orainik lan hainitz egiteko, eta horren urtean horrelako partiduak bakarrik izango dira, beraz eh, ez bali magara gaur baino zehatzagoak, horren eh, urtean zaila izango ere bai. Gero osasoina biziki luzea da, e, eh, ustailan hasi gira, iten ditu uh, eh, amaika hilabete, hor pasatu ditu hiru haste uh, partidu hori itxoiten, beraz uh, behor udarako mozketak uh, be untsa denek moztuko dugu pixka bat, fizikoki eta bereziki mentalki berriz ere eh, esaten dute sasun biziki polita egin dugula eta metrestizateko uh, eh, irailan uh, federal bateko uh, matxoriak egiteko. Sarmanki beraz, hortan utziko situtu batit, goresmenak hala ere uai arte uh, induzien intzat eta laster arte beraz. Ados, mileskar. Mileskar izan Batit esodia jokolaria eta jukbia hortan osten dugu pilotaren eh, aipamenaren eh, egiteko talenik eh, trinketian berezkoetan Waltari eta Dukasun agusitu dira atzu ahmendaritzen Elina Leiaketako bigarren final erdian Berrogoi ogoitabi biel Bilbaoren kontra finala diokatuko dute igandian Waltari eta Dukasuk Hospital Lamberten kontra Open Leiaketakari haintzin partida atzo Darmandrai Iturbek Berrogoi Monsondartz Bixente lagaldek ogoita sei itzordua bostorenetan Donibane Garaziko Garaziko garatenean beti trinketean, hospital benez alde batetik, González Zubiat bestetik. Ezker paretan, bazen eh, profesionalen partida, eh, eskuskan beti doni bane garazin jaialaian eh, larun batean, eta aimago laizola, eta inaki etxegoin donazartarrak irabazidute ogoitabi, amalau urrutiko etxea bero izen kontra. Plaza Lasorat pasatuko gira, ipagaldeko batzordeko xapelketako finala laudenen emaitzen aipatzeko, aierran, senpereko Valencia bereterbidek ogoitabi, goita amar, azkaineko endarra duzeko goita bost, irisarriko etxetuak beletxeko goita amar, amikuseko mendiburu irigoienek ama lau ioldin, amikusek irabazit, iko goita amar goitzeko izarako mainagietar geineko goita bi, eta baiguriko goiko etxea errekako goita amar, airetikeko karikartola lagaraiek goita sei finalerdiak, baigurin eta donapaleun, irisarri amikuse alde batetik, eta beste finalerdiak, baiguri, Sempere Eh, lehen mailan egoiteko eh, kanporaketak baziren eh, ere, ez ziren finala alordenak horiek, eh? bai ziketa egoiteko kanporaketak. Denek bateko pareak galdu, bai gorrikoak irabazi, bere terretx iribarrenek ogoita amar kasuno urrutik ogoita sei, beste emaitza bat badugu itxasuarek irabazi, egia palduka ogoita amar, noiz behiteko etximendi lagondok, ogoita sei eta bigarren mailako emaitzak eh, behar ditugu aipatu, eh, finala laurdenen eh, emaitzak ditugu, eta laueriko patxi martiarena Christian Goinik irabazi, bakeko Simon Teletxea eta Joan egia beharen kontra, ogoita amar, ogoita lau, laueriko Toma Dizabo Nikola Dufok ogoita amar, ualdeaneko Iñaki Iriberonde Ive Lamurek ogoi, Zaharrek sigiko Antion Guillaume Tamburenek ogoita amar, noizbeiteko Antion Amestoi Michel Ondartzek amabost, xarako Christophe Mariluz Daniel Calvetek ogoita amar, xarako izarako Eiande Alfaro Matiugasenek amasei, gero mauleko Sebastian Kehei Peio Irumek goita amar, amikuseko Daniel Jaurigi Arno Abadik ogoita sei, Lauriko Zavie eta Antoni Espilek irabazi goita amar ogoita bi, noiz baiteko uh, eh, Olaizola David eta Maxim Larrondoren kontra, Gero biarristarrak elkarteko Jean Salaberri Andoni Mendiko goita amar, denek bateko Bixente Olatz Pantxo Kurutsetek ogoi, eta bakeko Alen Egia eta Xabi Poitzek ogoita amar, ogoita bost irabazi, noiz baiteko Stev Elizalde eta Simun Dargiren kontra eta plaza lasuarekin bukatzeko Siberoko lehiaketa hasi da, lehen mailan bederatzi Siberotarek parte hartuko dute, Zortzi lapurtarek eta base farna fartarekin nahasirik. Uh, aurten intzauzpe, amule, arizbendi, unek segitzen albaitu plazala soan. Lambert eta deskura besteak beste ikusten alko dira sibiruko plazetan. Eta lehen itzordua ekainaren ogoita iruan lexantzun emanik zauku. Eta eskubaloian ametsa etzakote gauzatu angelu miagitzeko nesker galdu dute igotzeko edo igaiteko kanporak eta zedanen kanen kontra, ogoita emeritzi, ogoita amar, beraz lapurtarrak nazional bian egonen eh, dira. Arra edo itxas arra avironeko Jessica jesika berrak jazilarezko eh, medailar dietxidu, frantziako xapelketan binazkako E, binazka, doni bane luitzuneko ordoki eta zorrig pareak iruaren elekoa ardietsi du, eta hotx brontzeizko medaila, eta bukatuko dugu, Eranez, Oksitaniako Tolosa aldeko Sebastian Fresek eramanduela zokoak lasterkatu den korsarioen triatloia, emaztetan, baionako, Morgan Pasoltzitz nagusitu da, hala gure kirolentzat zer emaitza mota ginuen goizuntan.